Predstavljanje knjige Godija Kellera pod nazivom Sa srcem u školi održalo se na učiteljskom fakultetu. Godi Keller je poznati norveški edukator koji je osim predstavljanja knjige održao predavanje pod nazivom Osnovne valdorske pedagogije. Predavanje je održano u suradnji s Institutom za valdorsku pedagogiju i osnovnom valdorskom školom te učiteljskim fakultetom sveučilišta u Rijeci je li sustav bolji od standardnog sustava e, školstva, rekao nam je Godi Keller. I would not say it's better, I would say it's different and, that we need in the, in the school a, magnitude of, of approaches. What is the, the main idea in very, very short, but that's, that's probably too short, but it's that we try to educate the emotional, and the physical part, in parallel to the intellectual part, or even before the intellectual part. That the intellect is that you, you will see this is the main the main difference in Waldorf in, in very short, you that we we have a much more artistic and um, holistic approach to learning. Kako se učenici Valdorske škole kasnije prilagode fakultetu? Well, what we know in general is that our school, uh, the world of pupils do well. Now, uh, in two years, the world of movement is 100 years old, you know, so the school has a lot of experience. And what we can see in, see in general is that they do very well. Za kraj dodaje da su za uspjeh učenika važni i roditelji, ali i škola koja ne plaši učenike ispitima. Filozofski fakultet i Riječka socijalna samoposluga pozivaju sve da se priključe prikupljenju namirnica za potrebite. Štan za prikupljanje namirnica bit će postavljen u holu Filozofskog fakulteta u srijedu 20. i četvrtak 21. prosinca od 9 do 12 sati. Na štandu će hranu prikupljati studenti volonteri, a najpotrebnije namirnice koje se skupljaju su konzervirano povrće i ostala konzervirana hrana, riža, higijenske potrepštine te trajno mlijeko. Svjetski dan migranata obilježen je u Palahu kroz tribinu, koncert Mimika orkestra i gastronomski. Tribina pod nazivom Pelene Busevi i Gines bavi se ekonomskim migracijama žena koje kao njegovateljica odlaze raditi u zapadnoj Europi i mladih koji sve većem broju traži posao negdje drugdje. Na tribini su gostovali antropologinja Duga Mavrinac, sociologinja Jelena Ostojić i slovenski sindikalist Goran Lukić. Zadruga za interkulturalnu suradnju Okus Doma kuhala je bliskoistočne specijalitete za posjetitelje događanja. Okus doma zapošljava osobe migranskog podrijetla, azilante, tražitelja azila i izbjeglice, te promiše najbolje načine njihove integracije društvo i promovira socijalno poduzetništvo i njihovu ekonomsku emancipaciju. Radionica Sistemski pristup u radu s osobama koje su razvile ovisnost održat će se na Filozofskom fakultetu u srijedu 18 sati u prostoriji 801. Predavanje organiziralo Udruženje studenata psihologije Psirius, a održat će ga psihoterapeutkinja Ilinka Serdarević. Sova Info. I još vrijeme sutra, bit će sunčano i jutarnja temperatura od 0 do 4, a najviše dnevna od 6 do 8 stupnjeva Celzijusovih. Vijesti uredila je čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.